Հայացք։ Զովինար Գրիգորյանի հաղորդաշարի դիտակետում Արցախն է ու Արցախցին։ Կամո Ավանեսյանի ու Զեփյուր Մարդանյանի ընտանիքը միջև աշնանային պատերազմն ապրում էր Ադրուտի շրջանի Թաղոտ գյուղում հարկադիր տեղահանությունից հետո բնակության նոր վայր են ընտրել Ասկերանի շրջանի Դաշուշեն գյուղը։ Պայմաններից դժգոհ չեն, սակայն կարոտը խեղտում է, հարազատ տունը կանչում։ մայիսի 9-ն էր հաղթանակի օրը։ Բաքում կրակ էր վառվում, պատրաստվում էին խորոված անելու։ Տունը հյուրաշատ էր մոտոն է եւ եկել ենք մարդկանց սիրտը փոքրինչ ուրախացնելու, ասում են հյուրերը։ Զեփյուրը պատմում է գլխներով անցածը, ինչ էլ ասում է համեմատությունը թաղոտի հետ է։ Մեզ մոտ ուրիշ տեսակի եղինջ է աճում, այստեղ չեմ հանդիպել։ Մեզ մոտ բնությունն ուրիշ է։ Վերադարձի հույսը չի կորցնում։ Դա է ապրելու ուշ տալիս, հոգու ալեկոծությունները հանդարտեցնում։ դեկտեմբերի 27-ին մեր ձելերից արթնացել եք, հասկացել եք, որ արդեն պատերազմա սկսվել, միջև երեկոյան ուժ ժամ հարևանի նկուղում էիք, համայնքում հայտարարված էր, որ պիտի նկուղները գնանք երեխաների հետ։ Մինչև ուշ երեկոյան զանգում էիք տարբեր տեղեր, նորություններ իմանալու համար, կրակոցները հերվից լսվում էր, բայց չէիք պատկերացնում, ինչ վիճակ է։ Պատկերացնում եք, որ ապրիլյան պատերազմի նման կլինի, երբ որ հադրույթին խփեցին, քուրս իր երեխաներին ուղարկեց մեր գյուղ որպես ապահով վայր։ Իր ամուսինը մեզ ցանկանում էր ուղեկցել իմ հերանց գյուղ, Տումի գյուղը, բայց տեսնելով իր վիճակը մտածեցիք, որ վերջին գյուղն է, այնտեղից ավտոյի ճանապարհ չկա երեխաների հետ, ես մտածեցի, որ պիտի գնամ Գորիս, երեխաները Դա ամսի քանիսն էր։ 27-ի երեկոյան։ Նույն օրը արդեն մտածեցիք դուրս գալու մասին։ Դուրս գալու մասին, քանի որ արդեն հադրույթից որ եկան, արկը որ պայթեց, հադրույթով քուրս այդ ժամանակ աշխատանքի մեջ էր եւ փալվեց իր գլխին, քուրս ասեց, որ վիճակը լավ չի։ Որոշել է երեխաները տանեք ապահով հասնե Գորիս եւ ես ու Ռոջս ամուսինը հետ գաք։ Առաջի օրը մնացիք, դե ասիկ վաղը հետ կգաք։ Ռոջս ամուսնու մորքուրը մահացավ, արդեն գյուղից բերում էին, որ տանեն Երևան, ինքը գնաց դեպի Երևան, որ հուղարկավորությունը վերջանա նորից։ Այսինքն նույնիսկ հնարավոր չէր մարդկանց հուղարկավորել։ Հա, արդեն գերեզմանատանը գյուղի։ Հետո գյուղից զանգեցին, որ հետ մի գա իրավիճակը լավ չի, պիտի կանայք դուրս կան, երեխաները պիտի տարահանվեն եւ այդպես էլ ես մնացի Գորիսում։ Այնուհետեւ քույրս եկավ ուշացումով հորս բերեցին, զորով ուղարկեցին Տումի գյուղում էր ինչը մնում եւ այդ տանը մնացիկ երևի 20 ընտանիք։ Մի ամիս երևի այդպես մնացի։ Բարձով էիք մնում։ Չէ, քրոջս տուն ունի դե, մյուս քրոջս իրա Ռուսաստանում էին, այդ տունը ազատ էր մի ամիս մնացի, հետո այդ ընտանիքները կամաց-կամաց գնացին Երևան, ով որտեղ որ կարողացավ, որտեղ հնարավորություն կար, գնաց, մնացիք մի 4-5 ընտանիքով։ Հաշտ համերար ապրում էինք, օգնում էինք, կազմակերպություններ կար, մեզ սննդով, հագուստով, ամեն ինչով օգնում էին, Գորիսունդ լավ էր կազմակերպված։ Քաղաքապետարանը 14 օրը մի ծնունդ բան տալիս էին։ Ինչ լուրեր էին հասնում ձեզ։ Մտածում եք երևի կհաղթենք, կվերադառնա գյուղ։ Հետ են գալու, որովհետև ոչ մեկ չէր պատկերացնում, մեր ազնագրերից բացի ոչինչ չէիք վերցրել։ Տանային հակուսներով փոքր երեխես, որ շորերը հավաքում էր, ասում էի, այդքան ինչ ես հավաքում, երկու հատ վերցրու հետ եք գալու։ Ինչ տարիքի են ձեր երեխաները։ Մեկը 10 տարեկան էր, չկար դեր 10-ը, մեծս 23 էր, Սևանում էր այդ ժամանակ, դեղից հետ եկավ։ Ինչ եք թողել գյուղում։ Ինչ չեք թողել, բայց մանկությունից սկսած ամեն ինչ թողել եք տուն, տեղ, ունեցվածք։ Ես շատ անասուններ չէի պահում, հավեր, բադեր, ինձ բաներ էի պահում, կողմ չէի պահում։ Ամեն ամեն ինչ էլի։ Մի խոսքով ամեն ինչ թողել եք, չեք մտածում այդ մասի տեսնելով մեր այս զոհերը Կորցրիկ եւ հայրենի գյուղը Տումին եւ այն գյուղը, որտեղ հարս է գնացել։ Երկուսն էլ հարազատ ձեր սրտին։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը եղավ, կրակը դադարեցվեց, որոշեցիք վերադառնալ անմիջապես, թե ուշացումով եկաք, որովհետև շատերը դեռ կասկածում էին, որ հնարավոր է նորից սկսվեն ռազմական գործողությունները։ Ոչ, սկզբից չորոշեցիք, քանի որ տուն տեղ չունեիք։ Վերադառնալ, բայց որտեղ, դա էր խնդիրը։ Հա։ Ցանկությունը կար։ կար։ Մանավանդ հորս չէի կարողանում այնտեղ պահեիք։ Դեկտեմբերին մենք վերադարձանք։ Նոյեմբերի վերջին ավելի ճիշտ։ Նոյեմբերի վերջին մենք էինք ման գալիս տան հարցով, շատ եք ման եկել, տարբեր տեղեր զանգել, որս վերադարձել է, հա, ես հայրս, ընտանիքս մնացել էինք այնտեղ։ Սկզբից շատ դժվար էր տուն գտնելը, շատ մանավանդ քաղաքում, որ աշխատելու համար ուզում էի քաղաքում լինել, Ստեփանակերտում հա, դժվար ճարեցի, մի երկու հատ գտանք, գնացինք, լավ վիճակ չէր, տան վիճակը դրա համար հետ չեկավ։ Եվ մի օր որ իմացանք, որ այստեղ մի տուն կա, Դաշուշեն համայնքում։ Ես ու ամուսինս եկանք, տեսանք ոչ դե նորմալ, ա բայց ջուր չկա։ Գյուղում ջուր չկա։ Շատ դժվար էր եկաք, մի քիչ հարմարություններ ստեղծեցիք։ Ստեղծեցիք թե պետությունը Չէ, պետություն դիմեցինք, պետության ուժերով։ Պետությունը մեզ տրամադրեց տան մեջ ինչ չկար, ինչքան հնարավոր է։ Նորոգումներ կատարեց, չէ՞ պետությունը։ Նորոգումները կատարված էր, ես որ եկա։ Արդեն կատարված էր։ Իմանում էի, որ կատարում են, դրա համար դիմեցի, որ գամ, գույքը տվեցին, տեղափոխվեցինք այստեղ։ Ընտրեցիք Դաշուշենը, քանի որ Ստեփանակերտին շատ մոտիկ գյուղ է։ Դա էլ էր, հա, որ կարողանայի աշխատանքի բերումով գնամ գամ Հիմա դուք աշխատում եք Ստեփանակերտում։ Ներկադրությամբ չէ, մինչև հունվարի 1-ը աշխատում էի։ Բացինս աշխատում էր շրջափակման պատճառով հիմա։ Հա, այս Ստեփանակերտում աշխատում էր։ Աշխատանք գտանք։ Երեխան հաճախում է տեղի դպրոցը։ Այո, նորմալ դպրոց էր։ Որ դասարանում է սովորում։ 7-րդ։ Քանի հոգի են դասարանում։ 3 հիմա։ Մի հոգի էլ կա Լաչինից։ Հիմա ինքը տեղափոխվել է Երևան տեսնում եմ ննջարանը մութ է, լուսամուտ չունի։ Փոքր սենյակներ են։ Քանի հոգով եք մնում։ 5 հոգով էինք, հայրս էր, մահացել է, սանիտարիա։ Փողարկավորված է Դաշշենի գերեզմանատան։ Դաշշենի գերեզմանատանը։ Կարոտը սրտում։ Հայրս հենց դրա համար մահացավ։ Այդ կարոտը տարավ իրավ։ Եվ ինքը մեզ ստիպեց վերադառնալ այստեղ փոքրիկ հողամաս ունեք տնամերձ մշակում մշակում էինք դուք ասացիք որ համայնքում ջուր չկար իհարկե դժվար էր բայց գյուղի աղբյուրը այս տնից շատ մոտ է հա արմարությունները ստեղծեցինք պոմպը դրեցիք բակ դրեցիք։ Տակ ջուրը կա, երբանից է։ Դաշուշենում երկու անգամ ջրային համակարգ են կառուցել, բայց երկու անգամ էլ չի արդարացրել որ եկա ճիշտ է կարողալ շաբաթը մի անգամ ջուր տային, բայց հիմա ջուրը շատ լավ է։ Ինչքան ժամանակ է որ արդեն պոմպով ջուրը մղվում է ջրամբար։ 10-15 օր կլինի նորեն միացրել, բայց շատ լավ է, ճուժորիական։ Բաղնիկ, զուգարան կա։ Կա, հա, ստեղծել են։ Իսկ կոյուղագից չի կառուցված, չէ։ Չէ, չկա, ամեն մարդ իր հայաթում տենց համայնքապետարանի աշխատակազմը, դաշուշենցիները ինչպես ընդունեցին ձեզ, ինչով աչակցեցին համայնքը, նրա բնակիչները։ Համայնքի ղեկավարը մեզ ընդունեց, տոնը տրամադրեց մեզ։ Սկզբից դժվարություններ եղել են։ Հասկանալի է, տանը ամեն ինչ չի եղել, դժվարություններ եղել են։ Ստեղ բարեկամներ ունենք, ընկերուհի եղնեն, որ տենց Կոնկրետ դաշուշենում չէ Ստեփանակերտի հա, ընկեր բարեկամներ ծանոթներ օգնել են։ հա, հա, Մենք մեր ուժերով առել եք, նոր եկել է տունը, որ իմացել եք ոչինչ չկա էլի տանը։ Փառք Աստծո, հիմա ամեն ինչ կա եղածից էլի։ <laughs> Դաշշենցիների վերաբերմունքը գլում քանի տեղահանվածի ընտանիք է բնակվում։ Երեմի 4-5 մի հոգի էլ գնացել է։ Քաշաթաղի շրջանից որ ասում եք նա։ Նա գնացել է, բայց մի 4-5 կան դեր մեկը մեր գյուղից է, Թաղոտ գյուղից, պատճառներ իրանք են եղել, <laughs> որ եկել եք։ Իրենք են իրանք են խորհրդավել գալ այստեղ։ Սկզբից իրենք են ոչ տեղահանվածը չի հասկանա քո ցավը։ Եվ իրանք էլ մտածում են, ասում են, երբ կլինի մեր գյուղից մի հոգի գա, <laughs> որ զրուցանի։ Ահա, իրար հետ կիսվեք։ Իրար հետ կիսվեք։ Իսկ երեխաները երեխաները ցենքան էին ուզում վերադառնան Արցախ։ Եվ հիմա էլ որ տենց բանա լինում, որ պիտի գնանք աստված չանի էլի, լացում են ներվայնանում են։ Այն հերանեկարից, որը հնարավոր է հայաթափվի Արցախը, Արցախում չուն շատ ընկերներ ունեն, երևի արդեն ծանոթ են Դաշնի հանդերին, անտառներին, հա, միասին ունեն, շփում են, բարի ժողովուրդին։ Հադրութի բարբարով է խոսում, որ ասեմ արդեն ընկերուհի ունեմ, որ մեր լեզվով է խոսում։ <laughs> հա պիտի պահպանեք մեր։ Հադրութը մի յուրահատուկ աշխարհ էր։ Կարծես տարբերվում էր Արցախի մյուս շրջաններից։ Ինչ եք պահպանել Հադրութի միստուկացից կամ դաշենցիները ինչ են ընդորինակել, դուք ինչ եք ընդորինակել։ Երևի այստեղ ժենգալով հաստղելը շատ ավելի լավ կարողացել եք սովորել։ Ժենգալով հացը մեր մոտ էլ է իքտվում։ Բայց դաշնը հա, հա, հա։ գիտեք, որ կանաչեղենի հայրենիքն է։ Չի ասի, գովաբանություն չի լինի, բայց մեր մոտ ամեն ինչը յուրահատուկ էր։ Համոհոտը, թե բնությունը, թե շրջապատը միգուցե մեր համար էր տենց, թե շփումը հարևան ընկեր, այլ կարգի, այլ կարգի, այլ ջերմություններ այստեղ այդքան շփումը չկա, ինչքան մեր մոտ էր։ Այդ հավաքվելու պահերն եմ ասում։ Այստեղ չգիտեմ միգուցե չէ, բայց իմ պահով է։ Ես մտերմությունը չեմ տեսնում մեր մոտ օրինակ հարսերով հավաքում էինք, մի բան էի կազմակերպում երեխաներով, միգուցե երեխաները շատ էին։ Ինչ հարցերում են ձեզ օգնել։ Եթե ինչ որ բանի կարիք զգացել եք, որևէ մեկին դիմել եք, մի գործիք չի եղել ամուսնուս, որ այգում աշխատի, մեկից վերցրել է, որ սկզբից եկել եք, ոչինչ մեզ չի եղել։ Մեր ժում չի եղել, բարի շատ թոքատար մարդիկ են։ Որ աշխատանք չունեք, չի ազդել ընտանեկան բյուջեի վրա։ Կրճատվել է, քանի որ արդեն տեղահանվածներին 68000-ը տալիս են, հունվարի 1-ից այլևս չեն տալիս։ Այդ պահով եք ասում, որ կրճատվել։ Կրճատվել եք, որովհետև փոքր համայնքների աշխատակազմի աշխատողներին կրճատել։ Այո, կարծում եմ դուք Ստեփանակերտում աշխատանք եք գտել, աշխատանք չկա։ Ամուսինս է Ստեփանակերտում աշխատանքա գտել, հիմա անգործության այդ շրջափակման պատճառով ինչպես եք այդ դեպքում յոլա գնում դե ամուսնուս 68000-ականներն են տալիս դե յոլա է գնում բարեկամներունեք օգնում են բացի տնամերձից այլ հողամաս դուք ցանկացաք մշակել չցանկացավ սկի տնամերձը չէի կարողանում մշակեք, քանի որ ջուր չկար։ Ցանեցիք <laughs> ոչինչ չեղավ։ Այստեղ տարիներ շարունակ բանջարանոցները երբ ցանում վարում էին, ջուր չկար։ Գիտեին տարվա որ ամսին ցանել հմուտ բանջարաբույսներին առանց ջրի էլ չեմ ասում միշտ, բայց բերք ստանում էին կանաչեղեն, կարտոֆիլ, բազու, գազար, ինչպես յոլա գնացիք շրջափակման պայմաններում դուք ունեիք ձմռան պաշար պահածոները ունեի, քալելեի, թթուն կար, մրգերը, մրգերը չէ, աշեն չկար։ Չրեր ունեի։ Չրեր ոչինչ, շատ չէի արել, բայց մի քիչ։ Կարտոֆիլը շատ քիչ էր, միան վիսերիք էր, սառնարանի այդ սառեցված մրգեր, սառեցված մրգեր չէ, բազոյլ հա, եւ բան։ հա։ Շատ չէի արել, գյուղում շատ էի քանում, թեթևակի չէի պատկերացնում, այսինքն որ իրավիճակը sense կլինի, եթե պատկերացնեիք։ Շատ կան։ Ինչ է սովորեցրել ձեզ շրջափակումը։ Եթե այսպես շարունակվի, երևի սովորեցրել է նորից այգին ցանել եք։ Բաջարանոց։ Հա, բաջարանոցը այգում ամեն ինչ տնկեցիք։ Ջերմոցներ են շատերը ստեղծան։ Ես չունեմ, չէ։ Ցանկացավ, չցանկացավ։ Չէ։ Աշխատանք փնտրում եք։ Դիմել եմ։ Դիմել եք։ Քանի տեղ դիմել եմ, երևի այս շաբաթ պատասխանը կգա ավտոբուսային կապը կա։ Շրջափակման պայմաններում էլ գործում է նույն ռեժիմով։ Նույն ռեժիմով չէր, երեկոյան ժամերին չկար, բայց այս վերջերքում արդեն տորական ռեժիմով աշխատում Դաշուշենը Դաշուշեն այնուամենայնիվ ձեր մտքում թաղուտն է ավելի շատ երեխաներն են, չէ՞ երևի ձգտում վերադառնալ հայրենի գյուղ։ Մեկ-մեկ չեն արտահայտում իրենց ցանկությունը։ Չէ, ասի մեկ-մեկ, երևի ամեն օր ամեն օր նույն հարցը տալիս։ Նույն հարցը եւ ինչ պատասխան։ Հույսով ապրում ենք, որ կվերադառնանք միջև Հայաստանի ղեկավարությունը չփոխվի, ես չեմ մտածում ոչինչ։ Սպասում եմ այդ օրվան, միգուցե փոխվելուց հետո մի լավ բան լինի։ Սրբավայր կա Դաշուշենում, Սուրբ Սարիբեկը։ Մեկ-մեկ գնում, մոմեք վառում, յուղի եկեղեցին վերանորոգված է։ Պարտքի մեջ կա եկեղեցի մեր մոտա, բայց շատ չեմ այցելու։ Ես իմ մեջ կարող եմ աղոթեմ, <laughs> բայց այդ մեկ-մեկ, հա։ Սուրբ Սարիբեկը զորավոր սուրբ է։ Գնացել եք։ Այսօր էլ եք գնացել։ Այսօր էլ եք գնացել։ Մեր հյուրերը եկան, <laughs> գնացել։ Հյուրերին տարակ ցույց տալու։ Հադրութը միշտ եղել է հայկական, կլինի, հուսով եք, որ կվերադառնանք մի օր մեր հայրենիք։ ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի հերթական 2023 թվականի մայիսի 16-ի թողարկումը հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան